Thank you. tothom, què tal? Benvinguts una setmana més aquí a Ganes de Jazz, al programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui tenim un programa variadet. Tornarem a aquella fórmula que va funcionar també, que és el jazz i el menjar. Ja veureu que bé que sona. Doncs això mateix, una mica de jazz i una mica de menjar. Vam fer un programa la, fa unes quantes setmanes i va agradar molt i en farem un altre, tot ja que tenia més de 30 cançons amb noms de títols de menjar. Mm, abans de començar el programa, dir que bé, que agrair-vos la fidelitat dels que escolteu el programa, perquè ja tenim més de 1.000 visites al blog, i recordeu també que podeu escoltar el programa a través de la web de la ràdio, si és que no viviu a Nou Barris, a 3 dobles radiorsk.info. Doncs vinga, dit això, comencem, que després n'hi ha que em rondinen que diuen que xerro molt. El primer que escoltarem és un tema que va quedar pendent l'altre cop que vam dedicar un programa a això, doncs a la teca, i és un, és un tema de Buddy Rich, que és el primer cop que el tenim aquí. Buddy Rich era un bateria i líder de la seva pròpia Big Band. Es tracta del que durant molt temps la crítica considerava el millor bateria de tot el món. Això sempre és una mica discutible, de fet és una afirmació un pèl idiota, però és innegable que era un grandíssim bateria amb una tècnica superlativa i un swing i una força tremenda. Rich va néixer un 30 de setembre de 1917 al barri de Brooklyn, Nova York, i va morir el 2 d'abril del 1987. La seva carrera musical comença als dos anys, sí, sí, als dos anys. Amb 18 mesos, 18 mesos comença a tocar la bateria en un vodevil. No, hem, no em feu dir què tocava, amb 18 mesos, a la bateria, però com a mínim és curiós que el fessin tocar en un vodevil davant de públic, vaja. Amb 11 anyets, el tio ja era líder d'una banda i, a més, mai va rebre classes de bateria. Això és el que diu la seva biografia, la seva pròpia, la seva autobiografia. Ell diu que no en va rebre mai. Costa de creure. Um, als 18 anys comença la seva carrera en el món del jazz, tocant amb Marsala, Artie Shaw i Tommy Dorsey, així que es passa molts anys acompanyant els grans del jazz. A part d'acompanyar tots aquests grans del jazz, ell també va liderar en diferents moments la seva pròpia Big Band. Ah, els arranjaments d'aquesta Big Band eren potents i molt ràpids i va aconseguir tenir èxit amb una música que en aquell moment ja no estava de moda, com era el swing de les Big Bands. La tècnica de Buddy Rich a la bateria realment sempre ha estat una causa de devoció per tots aquells músics bateristes tenia un domini absolut de les dinàmiques, una precisió en cada cop que feia extraordinària i fins i tot té publicats diferents patrons de caixa. Eh, la caixa és aquell timbal que és just davant, entre les cames de la bateria. I, és un dels i són dels llibres més venuts per bateries que hi ha al món. Tot això, que dic de que és un gran bateria i que tot això que ho fa tan bé, ara ho escoltarem. Què anem a escoltar? Doncs un disc que es diu Big Swing Face, la cara gran del swing, on Rich toca amb la seva Big Band en un concert l'any 67 a Hollywood, Califòrnia. El tema que escoltarem es diu Apples, pomes, i no tinc ni idea de per què es diu pomes, el tema. Es tracta d'un tema que ha sortit editat en versió CD de l'LP original on l'LP original no hi és. Um, només en tenim, tenim altres versions, però aquesta no hi és. Així que sempre és un avantatge, doncs això, les reedicions, perquè et posen aquests bonus tracks, com és el cas, i és un bonus track que sona així de bé. Us deixo, doncs, amb aquest Apples de Buddy Rich. Apples, de Buddy Rich, un tros de tema, realment com swing aquest senyor, a la bateria. El disc es diu The Big Swing Face i val molt la pena. És un disc molt xulo, perquè a més a més és un directe i té molta trampera. I pensar que aquest tema a l'original no hi és. O sigui, visca les reedicions en CD on descobrim coses que no, no hem escoltat mai. Doncs continuem, tu. Tu i ho farem amb un blues molt antic d'un bluesman d'aquells mítics de principis del segle XX. És a dir, canviem de registre total i absolutament. Es tracta de Blind Boy Fuller, nascut fa força anys, el 10 de juliol de 1907, i mort jove el 13 de febrer de 1941, amb 33 anys és un d'aquells representants més importants de l'estil del Piemont Blues, o blues de la costa est, també. La característica d'aquest estil és que la guitarra, amb els dit gros, toca el baix i amb els altres dits va acompanyant. Podríem dir que té certes semblances amb l'estil ragtime o l'anomenat stride del piano. Eh? Per exemple, Count Basie o altres pianistes tenien un estil stride, també, al piano. Per posar un exemple, podríem dir, vaja, que s'acosta a la manera de tocar el banjo, de vegades, no? Amb la guitarra. Quan ho escoltem, tot això s'entén millor. Blind Boy Fuller és fill d'una família de 10 germans, ni més ni menys. De jove comença a tenir problemes de visió i amb 19 anys ja és totalment sec, en aquells anys tocava al carrer i per festes privades a diferents ciutats de Carolina del Nord. Un caçatalents va, va fer que gravés, afortunadament, i en poc temps va agafar força popularitat, sobretot al seu estat, a Carolina del Nord. El seu estil era proper al folk, senzill i directe, amb una tècnica a la guitarra més que correcta, i les lletres parlaven dels sentiments més naturals a l'home, i de vegades amb, un to, amb, set, or, amb set to, cert to d'humor. El tema que escoltarem ara, de Blind, Blind Boy Fuller, és I crave my pig meat. Trobo a faltar la meva carn de porc. La lletra, a grans trets, diu que potser tenia una noia que tenia ganes de veure, de veure no de veure-me-la, eh, sinó que volia veure aquesta noia perquè li agrada. Una noia maca que li agrada, però no se'n pot refiar mai d'una dona, diu. En canvi, sí que et pots refiar d'un bon, pla d'un bon plat de carn de porc, que a ell sí que li agrada i d'això sí se'n refia. No faré gaires comentaris sobre la lletra, no sé que ningú s'enfadi. Doncs això, escoltareu un instrument de percussió que es diu washboard. Eh, potser haureu vist en certes bandes de Dixieland. Es tracta d'una fusta, que originalment era per rentar-hi roba. Amb aquesta fusta, que és rugosa, el músic porta uns didals al, als dits i va fent rimes, rascant-la i picant. No sé com es diu el percussionista perquè no ho diu el disc, doncs és una llàstima, però no sé qui és. Anem així, eh, doncs, perdó, a gaudir d'aquest blues, d'un blues d'aquells de l'antigó, amb aquest soroll de fons de gramòfon i una lletra senzilla, amb una guitarra ben tocada, Vaja, un blues d'aquells que a mi i a tots ens haurien d'agradar molt. Blind Boy, Fuller i la seva carn de porc. I crave my pig meat. Thank you. day to day. Something I do crave. Now pig meat is taking the day to day. Something I do crave. Ash to ash and dust to dust. Show me a woman that a man can trust. Pig meat's taking the day to day. Something I do crave, I mean it. Something I do crave. Now pig meat is taking the day to day. Something I do crave, yeah. Big me is taking the day to day, something I do crave. Had a little gal, she was little and low. She used to let me shake it, but she won't no more. Big me taking the day to day, something I do crave. I mean it, something I do crave. Wait me now. Oh, they taking the day. You know that's something I crave. Yeah. Now pick me taking the day to day. something I do crave. Now pick me taking the day to day. something I do crave. Look down that road for it I could see. The boys had my woman and the blues had me. Big me did taking the day to day. Something I do crave, I mean it. Something I do crave. Yeah. Blind Boy Fuller i el Cats Crave My Pig Meat. Un tema, vaja, com a mínim curiós. Doncs anirem ara cap al sud dels Estats Units, a Nova Orleans, que és on va néixer Louis Prima, que serà el següent intèrpret que escoltarem. Ja el vam tenir aquí eh, anteriorment, ara no recordo exactament què va cantar, però vaja, ara el tindrem cantant un tema ben xulo dedicat a un postre mític dels Estats Units que es diu Banana Split, que seria l'equivalent nord-americà a aquell postre tan nostre que es diu el pijama, eh? aquell postre tan excessiu. Doncs el tema es diu Banana Split for my baby, un banana split per la meva xicota, i és aquest el títol del tema, que molts ja haureu escoltat, i els que no, doncs quina sort, perquè segur, segur que us encanta. Com que el senyor Prima ja n'hem parlat d'ell, doncs només dir-vos que si sabeu ballar l'indie hop, aquest és un tema ideal per ballar-lo, i si us agrada ballar, senzillament ballar, doncs també el podeu ballar, òbviament. La lletra diu una cosa curiosa, diu un banana split per la meva xicota que jo em prendré un got d'aigua. I tota la cançó va dient, va explicant com la noia endrapa d'una manera absolutament salvatge i ell només vol un got d'aigua. <clears throat> Perdó. I ell, això, només es veu un got d'aigua i, a més a més, explica com, com que li surt caríssima aquesta dona, no? Perquè, perquè endrapa d'una mala manera. Doncs escolteu, anem a tibar-nos amb aquest Banana Split de Louis Prima, que segur que el disfrutarem molt. Banana split for my baby A glass of plain water for me Banana split for my baby. Glass of plain water for me. Dispenser man, if you please. Serve my chick a mess of calories. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Flip back the lid, scoop anything in sight. Make it a rainbow of red, brown, and white chocolate chip and everything that's nice. To the fruity once and spumoni twice. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me. Spray the whipped cream for at least an hour. Pile it as high as the Eiffel Tower. Loaded with nuts, about 16 tons Top it with a pizza just for fun. Banana split for my baby. And a glass of plain water for me. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Stack her up with crazy dudes. That's the stuff she likes to wade right through. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Now add the cherries, the kind she loves too much. Skip one banana, use the whole darn bunch. Drown it in fudge, six or seven cans. Give her two spoons, she'll eat it with both hands. Banana split for my baby. And the glass order for me. Separate checks, it must be. Charge the split to her, the water to me. Oh, the banana splits for my baby. And the glass of plain water's for me. Ain't got no money. The glass of plain water's for me. Luis Prima i el seu Banana Split, que mira, Ara seguirem també amb més plàtans, però ara vindran de la mà d'un altre músic, en aquest cas un saxoforista, i a més seran uns plàtans fregits, que a mi m'encanten personalment. Fried Bananas, aquest és el tema que escoltarem i és un tema de Dexter Gordon, que el vam tenir aquí tocant en el programa dedicat també al menjar i era un pastís de formatge, en aquest cas, doncs ara doncs seran plàtans fregits. És un home de postres, aquest senyor. Um, què anava a dir, doncs? Això. Aquests Fried Bananas, de quin disc pertanyen? Doncs és el disc More Power, de l'any 1969. Es tracta d'un disc d'aquells importants, de Dexter Gordon. El tema és una de les seves composicions més celebrades. En aquest moment, l'any 69, Gordon acabava de tornar dels seus anys a Europa, on havia triomfat, i aquest disc serà el primer d'estudi un cop torna d'Europa, després de gairebé 10 anys. El tenim molt ben acompanyat amb Barry Harris al piano, Buster Williams al contrabaix i Albert Tutti Heath a la bateria. En aquest disc també l'acompanya el també saxotenor James Moody, però no en aquest tema. El tema tindrà diferents solos. El primer serà de Gordon, el saxotenor, tenor, amb un so no tan opac com altres gravacions i potser una mica més de cos. Després hi haurà un solo de Harris al piano, senzill i bonic, i finalment tindrem uns quatres a mitges entre Gordon al tenor i Heath a la bateria. Un tema amb una bonica melodia i un Gordon més que còmode, sentint-se realment com a casa. I és que hi era, havia tornat després de 10 anys. Escoltem, doncs, aquestes bananes fregides, aquestes fried bananes de Dexter Gordon. Mm -hmm. Fried Bananas, de Dexter Gordon, del disc More Power. I ara, doncs, anem a un altre plat, un plat que serà fortet, ja us ho dic ara, perquè primer de tot tenim a Count Basie i la seva orquestra, i a més a més el tema es diu Kidneys Stew, que vol dir estofat de fetge. I home, jo no l'he menjat mai, però ha de ser fortet un estofat de fetge. Es tracta d'un disc gravat en directe al Festival de Jazz de Montreal l'any 77, el cartell és impressionant perquè compta amb, per exemple, amb un parell de trombonistes que es diuen Vic Dickinson i Al Gray, que són realment molt bons. A més a més, hi ha Roy Eldridge a la trompeta, Benny Carter al saxo alto i Zut Sims al tenor. I si parlem de la secció rítmica, tenim a Ray Brown al contrabaix i a Jimmy Smith, no confondre amb el teclista, a la bateria. Vaja, una jam session d'aquestes que un ha de tenir a l'estanteria o al prestatge, com li vulgueu dir. Aquest estofat de fetge, a més, té l'incentiu d'escoltar el trompetista Roy Eldridge cantar, cosa no gaire habitual. El tema és un blues amb una lletra força simple, la cosa diu així. La lletra, eh? més o menys us ho explico. Diu, estic boig per tu, nena, però senzillament no tinc els calés. Tu ets de classe alta i jo no hi tinc res a pelar. Me'n torno a casa amb la meva antiga xicota Su, ella no és caviar, és més aviat estofat de fetge, però a mi ja m'està bé l'estofat. La lletra, vaja, és conyona, com a mínim. Anem, doncs, ràpidament a anomenar els solistes, que no tenen pèrdua, els solos d'aquest tema. Primer tindrem el solo o escat de veu del mateix Eldridge, el trompetista, que, que en aquest cas, com he dit abans, canta, i no ho fa massa malament, la veritat. Després tenim un solo de trombó de Dickinson i a continuació el saxo tenor Zut Sims, una mica més de trombó tindrem de Al Gree i finalment un solo de trompeta d'Eldridge amb unes notes agudes fantàstiques com ell, ell feia sempre. Un blues amb tot de mestres del jazz, en un dels últims grans discos de Count Basie. Així doncs, escoltem aquest Kidneys 2 de la Count Basie Orchestra. just can't afford the price. You're a high-class mama, and I guess it ain't no dice. Going back home to get my old gal Sue. Going way back home to get my old gal Sue. She ain't the caviar kind, just plain old kidney stew. Said kidney stew, kidney stew is fine. Just kidney stew, kidney stew is fine. It saves plenty money and give you peace of mind. Oh, wait a minute, baby. Wait a minute, baby. Hold it right there. Hold it right there. Ah! It's going nowhere. Oh, wait a minute, baby. Wait a minute, baby. Hold it right there. Hold it right there. Yeah, i not going nowhere. Love that woman like a root dog loves his corn. Bum, bum, bum. Yes, love that woman like a root dog loves his corn. Yeah. Hey broken up down to to deep, come on, baby, down, do, to the you don't look up, deep, deep, deep, deep, deep, deep, hey, shadow, shadow, get the deep, Oh, not, not, not, mama. Just take this away from me. Count Basie i la seva orquestra en vaja, un tros de tema que es diu Kidneys 2, que és, de, de fet és una jam session, o sigui, aquí estan improvisant del tot i, i es nota en, els, en, en alguns moments perquè se segueixen els uns als altres. Diguéssim, la bateria, com que veu que la trompeta fa dibuixos diferents, doncs ho segueix. Quan Roy Eldridge està cantant, s'inventa coses i també ho segueix la bateria. Tot un gust escoltar-ho. Doncs vinga, continuem el programa i escoltem a un parell de persones que són imprescindibles en el món del jazz, que són Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Ja fa uns quants programes vam tenir aquí aquests dos personatges cantant un tema de Gershwin i ara els tindrem cantant un altre estàndard que es diu All oh My Ex in My in one basket, all my eggs in one basket, que voldria dir tots els ous dins d'un sol cubell. Jo entenc el títol com una expressió. La lletra diu una cosa així com que poso tots els ous al mateix cubell, me la jugo, volguem dir que si, clar, si els poso tots al, al mateix cubell, doncs si cauen es trencaran tots, no se'n salvarà ni un. I quan vol, i aleshores després diu, me la jugo i em quedo amb tu i si surt malament doncs em quedaré tot sol. No? en aquest cas, Ella i Louis estan acompanyats per, pel trio ni més ni menys que d'Oscar Peterson, uh, així que hi ha Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i a més a més hi afegim a Louis Belson a la bateria. Es tracta d'una de les millors sessions, seccions perdó, rítmiques de tots els temps i a més a més acompanyen doncs, a Armstrong i a Fitzgerald, o sigui que és un disc d'aquests que no fallen. Per cert, el disc es diu Ella and Louis Again, perquè un any abans, l'any 56, ja havien fet un disc plegats i aleshores l'any 57 doncs, havien vist que havia anat tan bé doncs, que en van fer un altre. Um, no us he dit el compositor d'aquest estàndard. El compositor es diu Irving Berlin que és un d'aquells compositors capdals en el món del musical, dels musicals dels anys 20, 30, 40, és un clàssic, com sombrera de Copa, vull dir, uf, un no parar. Doncs escolteu, vinga, anem a escoltar aquest clàssic que es diu All My Eggs in One Basket, cantat per Louis Armstrong i Ella Fitzgerald amb el trio d'Oscar Peterson. Thank you. I've been a Roman Romeo. My Juliets have been many. But now my Roman days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on. putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided into won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. I've been a roaming Juliet. My Romeos have been many, but now my roaming days have gone many eyes. amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on. baby don't come through. Yes. I've got a great big amount saved up in my love account. Yes, and honey, I decided love divided in two won't do. So, so I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on. Fitzgerald i Louis Armstrong, un és més feliç escoltant-los. Hauria de ser una dosi diària d'aquests dos senyors. Doncs vinga, continuem, que ens queden dos temes i no penso no posar-los. Així que m'espavilo i us dic que vindrà ara Hot Dog, aquest mm, perrito caliente, no, no sé com es diu en català, Hot Dog. Um, és de Lou Donaldson, el saxo alto. Es tracta d'un disc de l'any 1969, concretament gravat un 25 d'abril. És una època dolça de Donaldson, on el groove, el funk, el jazz eh, van de la mà del blues. L'any següent va fer aquell disc que vaig posar no fa gaire, que es diu Everything I Play is Funky, que també és un tros de disc. I ja, vaja, i ara escoltarem aquest Hot Dog, que és un tema força funk i groove, i escrit per ell mateix. Hi ha solos, primer d'ell, el saxo alto, dominant molt bé el fraseig, com pocs. Després tindrem un solo de trompeta d'Ed Williams, tot jugant amb l'harmonia i el ritme. A la guitarra tindrem Melvin Sparks i a l'òrgan Charles Irland, amb un solo més que decent. Tot plegat no sonaria tan bé si no fos perquè Leo Morris a la bateria toca net amb, amb uns cops precisos, petits, amb, jugant molt bé amb els volums i fa que la cosa camini de mala manera. Ja veureu que no menteixo del, de, de lo bé que arriba a caminar això, així que escoltem aquest Hot Dog, que és un gran homenatge a l'alta cuina nord-americana. Música Thank you. Hot Dog de Lou Donaldson del disc que porta el mateix títol, Hot Dog. Um, espero que us hagi agradat. És un tema potser una mica llarg, però, però és molt groove, molt funky, molt bonic. Anem a continuar, no tenim gaire temps i vull posar sí o sí el següent tema, així que vaig al gra. Anem a escoltar un tema que es diu Chicken and Booze, que voldria dir pollastre i mam. Mam de mamà, d'alcohol, vull dir. Um, és d'un d'un músic que es diu Tito Rodríguez. El seu nom és Pablo Tito Rodríguez Lozada i va néixer l'any 1923 i va migrar 16 anys després cap a Nova York. Allà va tocar amb Xavier Cugat, va tocar amb Clark Terry, amb Sud Sims, amb Al Cohen, amb molta gent. I era com, durant, un, durant més d'una dècada, era com el rival de Tito Puente. Diguéssim, tots dos tenien orquestra i tots dos tenien molt èxit i Tito Puente diguéssim que el va eclipsar una mica. Doncs nosaltres li fem una mica de justícia i posarem un tema seu que es diu, com he dit abans, Chicken and Bus, aquest pollastre imam, és un tema per ballar, per ballar a la discoteca pràcticament, perquè el jazz hi ha jazz de tot tipus i fins i tot aquest tipus de jazz. Doncs escoltem aquest Chicken and Bus, aquest pollastre imam del Tito Rodríguez i apa, a ballar. bus de Tito Rodríguez i la seva orquestra, un tema molt xulo, molt, molt ballable, realment molt, molt, molt ballable, i que el vaig escoltar fa poc, l'he descobert fa ben poquet, fa ben poquet, però és que em va agradar tant que vaig dir, doncs, s'ha d'escoltar això. I escolteu, com que hem d'anar acabant, doncs ja em despedeixo fins la setmana vinent. Mm -hmm. estat un plaer fer aquest programa i espero que per a vosaltres hagi estat un plaer escoltar-lo. Jo ja tinc ganes de fer el proper. Desitjar-vos que passeu una molt bona setmana, que sigueu ben feliços i que tingueu, sobretot, moltes ganes de jazz. Una abraçada ben, ben forta i fins la propera. Salut! Salut!